ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Siapa yang membangun bangunan ini ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Saya tertarik pada arsitektur ผมสนใจในศิลปกรรม Saya tertarik pada kesenian ผมสนใจในจิตรกรรม Saya tertarik pada seni lukis. Thank you.